ธรรมดสวดมนต์นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะ ให้เรารู้ทีฆรัศะไม่งั้นสวดไม่เข้ากันหรอก ทีฆะเสียงยาว รัศะเสียงสั้น R E U A O เสียงยาว ว่ายาววเสียงสั้นอะอีอุว่าสั้นๆ เราเข้าใจแค่นี้เราสวด ถูกกันหมด ไม่งั้นถ้าหากเราไม่มีเสียงสั้นเสียงยาวมันจะยืดยืดยืดยืดยืดยืดไม่รู้ใครโยงใครอ่ะ สวดมีทีฆาสัตว์เนี่ยสวดไพเราะ สวดง่าย สวดคล่อง มันว่ายาวไม่ได้อะอิ อุอาราหังสัมมาเนี่ยมันไปแล้ว จากสะอาเป็นสะอาไปแล้ว อีตีปีโซเนี่ยจากสอีเป็นสอีไปแล้วเห็นไหมมันเพี้ยนไปแล้วอิติปิโซสโอว่ายาวเท่าไหร่ก็ได้ เรารู้แค่นี้เราสวดถูกกันหมด บางแห่งเขาไม่ได้เนตแนะกันไม่ได้นัดกันโอ้ยืดยืดยืดยืดยืดอยู่นั่นแหละ วิธีสังเกตไม่ยาก สระ มันมีกำกับทุกตัว สระมีกำกับทุกตัวอะสระอะสระอิสระอุ สระอัง สระเอยอันนี้เสียงสั้น สระอังก็คือกลมๆนะอะระหัง เนี่ย สระอัง เสียงสั้น เซยเซยโยอาหุนโย ปาหุนโย สระเออสระเออไม่มี ภาษาบาลีสระเออไม่มี มันมีสระเอนอนหนูแล้วก็ยอยักษ์สะกดอาหุนโยยอยักษ์เป็นตัวสะกดอาหุนโยไม่ใช่สระเอนะภาษาไทยเรามีสระเอแต่ภาษาบาลีไม่มีอาหุนโยปาหุนโยดักขินโยนอิติปิอิติปิโสเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้ว เราจับแค่นี้ได้เราจะรู้ว่าเราว่าเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาว มันจะเข้ากันอาอีอูเอโอสระเอก็ยาว สระโอก็ยาว สระอาสระอีสระอูสระเอสระโอเสียงยาว และอีกอันหนึ่งเขาเรียกพยัญชนะ สังโยก สังโยกคือพยัญชนะที่มีตัวสะกด บุตรทางบุตรบุตรบุตรพุทธเนี่ยแหละ พุทธว่ามขาดพุทธ ดแน่มันไม่ใช่พุทธละมันพูด อาราหังสัมมาเนี่ย มันไม่ใช่สระอานะมันอาไปแล้วสระอา มันเพี้ยน เราจับได้แค่นี้ เราสวด เสียงสั้นว่าสั้น เสียงยาวว่ายาว อย่าไปยืดยืดยืดยืดยืดยืดยืดมันเหนื่อย เสียงเสียงมันเหนื่อย มันมีเสียงสั้นเสียงยาวของมัน เราเข้าใจนี้ โอ้ สวดไพเราะ วดเข้ากัน สวดตามนี้หรือหรือเอาหนังสือสวดตามแบบวัดหลวงปู่อ้อมมีเหรอ เอานี้เอาตามแค่ทำเต่าผ้าสวดเนี่ยทำเต่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สวดแค่นี้นะ สวดมหาสตินะ สวดสริทิติมติเตโช ด้วยเดี๋ยวนี้ สวดธารณะปริตด้วย เดี๋ยวนี้ สิริทิติมติเตโชจยะสิติมงคลจักรวาลจักรวาลใหญ่ มหาสติสวดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน มหาสติปัฏฐานตอนแนวปฏิบัติอยู่ในนั้นหมด ที่เราพาสวดเราอยากให้พวกเราในรู้ รู้ว่าเนื้อหาในนั้นโอ้โหเยี่ยมทั้งนั้นเลย แนวปฏิบัติทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอยู่ในนั้นหมดเลยมหาสติปัฏฐานพาสวดมาตลอดเนี่ย บางทีก็หกวันเจ็ดวัน ก็หมดหมดเล่มหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ แต่ก็สวดสวดพวกนี้ด้วย แล้วก็สวดอันพ่วงเข้ามาด้วย แล้วก็สวดสิริทิติด้วย แล้วก็สวดธารณปริตด้วยธารณปริตเอยสิริทิติเอยเป็นบทแต่งไม่ใช่พระสูตร เป็นบทแต่ง แต่ก็แต่งเอาธรรมะนำมาแต่ง แต่พระสูตรเช่นอย่างมหาสติปัฏฐานสูตร อันนี้เป็นพระสูตร เป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ จาก จากปากของพระพุทธเจ้า พระสูตร เป็นพระสูตร แต่อันนี้เป็นบทแต่ง โบราณอาจารย์ท่านแต่งสริทิติมติเตโชเนี่ย เหมือนอย่างชัยยะชัยยะชัยยะชัยยะเนี่ย ครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านแต่ง ทำวัดเช้าทำวัดเย็น นี่ก็รัชกาลที่สี่ท่านแต่ง โอ้รัชกาลที่สี่ท่านเยี่ยมเลยนะ เยี่ยม แต่งภาษาบาลีนี่ไพเราะมาก บรรดาปราชญ์ที่เขามาเรียนตามทีหลังเขามาทึ่งเลยนะโอ้องค์นี่แตกฉานจริงๆ แต่งไพเราะ สัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสอะไรเปี้ยเปี้ยเปี้ยรัชกาลที่สี่เนี่ยธรรมวัเช้าธรรมวัเย็นท่านก็รวบรวมเอาหลักธรรมมาสวด ก็คือเอาธรรมะมาท่อง มันมีบทแปล มันมีอะไรอยู่ในนี้ มันเป็นธรรมะสารเสริญ พุทธคุณธรรมคุณสังคุณ ถ้าเราจะไปคิดว่า ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธวจนะไม่ใช่ พุทธวจนะกับธรรมทั้งหมด พุทธวจนะทั้งนั้นแหละคำพูดของพระองค์อะวจนะแปลว่าคำพูด พุทธวจนะคำพูดของพระพุทธเจ้า หรือเขาเรียกว่าอีกอย่างนึงคือ พุทธพจน์ พุทธพจน์ มีใครเกิดทันได้ยินน่ะไม่มีดอกฮะใครเกิดทันบ้าง ยกมือฮะมีใครเกิดทันไม่มีใครได้ยินน่ะเหลือแต่ร่องรอยที่เป็นเนื้อหาของธรรมะ ล้วนแต่เป็นเหตุเป็นผลเราฟังพิจารณาตามโอ้โหทึ่งใน พระปริชาสามารถมีแต่สัจจะทั้งนั้นอ่าเปิดมาหน้าแปด เนี่ยหนังสือทำเต่าเนี่ย แต่ก่อนเราพาสวดแค่นี้ละหลวงตาท่านพาสวดแค่นี้เราก็เอาแค่นี้อันนั้นก็ไปขยายตามหมู่ดอก บทสวดต่างๆไปขยายตามหมู่ เรากดเออเอาครับ พร้อมกันเนะ ตัวหน้าแปดอาระหังสัมมาสัมบุตโธภะกวา วิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามีเสียงดังๆเนออคนน้อยต้องเสียงดังๆเด้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ นะ โคปนามภะควันตังเอวังกัลยาโนเกติสัตโตอาภุกโต เอเติปิโสภาควะอะระหังสัมมาสัมพุทโธกรสัมปันโงสุขโต สารติสัทธาเนวามนุสานังโทภาควาติมพุทธวารหันตวรตานิคุณาพิยุตโตมสุทธาพิยานากรุณาหิสมาคตโต ตังกามังวะสโรวันดามังตมรนังศิรสาจ เตยาสันกายเยนวาจายวาเจตาสาวันบุตเทหุกรมมังปะกตังมยายังบุตรทปฏิกันหะตวัจยันตัง กาลันตะเรสังวริตุงวบุตเทสวากขาโตมภะกวตาธรรมโม สิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโกปานิโกปัจจตตเวทิตาโวินโยหิมสุวาคาตาตาดิคุณายโยกวาเสนาเสยโยโย ปริยติว Amen. จายวเจตสาวานธรรมเมกุกรรมังปกตังมยายังธรรมโมปฏิกันหาตวเจยันตังปานตะเรสังวริตุงวะธรรมเมสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ โกยชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา สยุปานิอาถาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ สัทธมโยโสปฏิปาติกุณาดิยุตโตโยธาพิโทอริยปุคลาสังคาเสโทชีลายิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันดามหังตามาริยานาคานังสุสุทังสังโฆโย สัพปานินางสารนองเขมมุตตะมังกาติยานุสติทานังวันดามิตังสิเรนะหังสังคัสสะสมิดาโสวันสังโคเมสามิกิสโรสังโค จหิตัสเมนสังคัสสหังมิยาเดมิสรีรันชีวิตันจิดังวันดันโตหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนตัง นาทิเมสารนองอัญญังสา ชาสเนสร้างคังเยวันธมาเนนายังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสเตยสัมกายเยนวาจายวาเจตสาวามสังเคบุกัมมังปะกตังมยายัง สังโฆปฏิกันหาตรวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวสังเขมรีบขึ้นไหมเวลานำเวลานำต้องรีบขึ้นไหมเราไม่ได้ขึ้นเราก็ไม่ได้ว่านตัวเราก็ทิ้งไปมารู้ตั้งกี่คำแล้วใช่ไหมเออเราต้องรีบรับรีบขึ้น ศรีลังกาเนี่ยเขาไม่ทิ้งแม้แต่คำเดียวนะสบวดมีเราปล่อยขึ้นเป็นวักๆนะว่าจะมาจับต่อเนี่ย เราก็ไม่ได้ว่านสินะใช่ไหมอัจฉมยาอปจเวขิตวังยังจีวรังปริพุตัง ตังยาวเดวสิตาสัะปฏิคาตายะอุณาสะปฏิคาตายะดังสมากัสวาตาตปะสิริงสัพสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวเดวะหิริโกหินาปฏิชาดนัตถังอา ชมยาปัจเวทิตวายโยปินดาปาโตปริพุตโตโซเนวะตวายานามดายานามันธนายานาเวโคสนายะยาวะเดวะอิมาสกายาสาดิจิยายาปนายาวิหิงสุปรติยาปรมจริยานุกหายะเอ รานันจะเวดนังปฏิหังคามีนวันจะเวดนังนาอุปาเดสามิ ยาตราจะเมภวิสเตอนวัจกาจะพาสุวิหารโรจาเตม ธิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริเสยวิโนดานังปฏิสัมลานารามาทังอาชมยาปเจเวคิตวายโยคิลานปัจจยาเพสัจปริคาโรปริพุตโต โสยาวะเดวะอุปันนานังวิยาบาธิกา ตายะอาภัยปัจจปรมตายาติมยราธรรมโมมินยรางานาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดา อย่าล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไม่ยาทิธรรมโมมิ่ยาทิงานาติโต เรา เจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณะธรรมโมมีมารณะงานาดิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สา ต่างๆ คือว่าจะต้องได้พรัพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสะโกมีกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันทกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยาณังวาปาปะกังวาโดภาวิสา มีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็น กรรมนั้นสืบไป เอวังอามเฮหิอาปินหังปัจเจเวคิตับบังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดยังโคเมกายโย เบื้อต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจะปริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภูโรนานับปการัสสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆาทิมัสมิงกายเย มีอยู่ในกายนี้คือผมทั้ง มัตตาลุงคังเยื่อในสมองศีรษะปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสล ต่างปลายผมลงไปตาจากปริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปะการาสาสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ หังสุกิโตโหมิเนดุโคโหมิอะเวโรโหมิอัปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิ สัพเพสัตตาสุขิตาหหนตุ สัพเพสัตตาอเวราหหนตุ สัพเพสัตตาอภยปัชชาโหนตุสัพเพสัตตามิคาโหนตุ สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพสัตตาสัพพดุขาปมุตจันตุสัพเพสัตตาลัตตาสัมปติโตมาวิกาจันตุ สัพเพสัตตากรรมสกะดากรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารนายังกรรมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวากายดาภวิสันติสัเบสัตาสดาหนตุ อเวราสุขาชีวิโน ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตังปุญญาพลังไมหัง สาเพภาคีพวันตุเตทั้งหลายจงได้เสวยผล ปุญญกรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริยุปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชา คุณนวันตานาราปิจารามมาราจอินทาจา กาปิจาสาเพสัตตาสุขิโหนตุปุญญาณิปตานิเม สุขังจติวิทังเทตุขีปังปาเตทโวมตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมิ อิปาังสุลเวเกวาตันหุปาดานาเชตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิปานาโตมะมังนาสันตุสาปดาเยวายาทาชาโตภเวภเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิยามินา มาราลาพันตุโนกาสังกาตุจามิยสุเมบุตาดิปาวโรนาโทธาโมนาโทวรุตตโมนาโทปเจกพุทโธสังโฆนาโทตโรมมังเอสุตมานุภาเวนะมาโรกาสัง อานี้อีกอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยเดชาผลบุญพระเจ้าทิพไปนี้ ขอให้ไปข้ามชูอุนุนทิดามา ลึกอุทิศส่วนบุญไป